Slušate Vidi podcast, 16. epizodu, snimljenu 24.6.2010. Moje ime je Željko Filipin, danas pričam sa Lukom Sušićem. Luka, dobrodošao. Pozdrav Željko, pozdrav svima. Za početak, reci nam par rečenica o sebi, čime se baviš u životu. Pa evo, Luka Sučić, ime i prezime, kao što ste čuli. Uh, pa jedan od razloga zašto sam tu je i jedan od mojih eh, glavnih okupacija, odnosno hobi u zadnje vrijeme. Dakle, jedan od urednika eh, magazina za Mac korisnike, eh, mekorisnik.com koji se bavi osim, dakle što ima veze sa Apple-om, iPhone, iPad, Mac i tako dalje. ujedno radim i kao community manager u firmi Jasno i Glasno i, i, bavimo se i tu i tamo mobile development, dakle na firmu koja se bavi razvojem aplikacija za iPhone. Baš sam evo, u pripremama za ovu epizodu pogledao malo jasno i glasno i mhm. vrlo ono, vrlo zanimljiva firma. Ne znam da postoji još jedna takva u Hrvatskoj ili se varam. Ima ih, ima ih nekoliko, ovaj, ima ih nekoliko, ja mislim možda čak i tri, četiri ovaj, koji se bave takvim stvarima, to je jedna od, od, novih zanimanja koja je onako u zadnje vrijeme doživjela popriličan bum, a i dalje će rasti ovaj, u budućnosti, tako da ono, to su onako cutting edge stvari. Danas ćemo biti pričati o, nešto, o nečemu skroz novom. uh Eto, neki dan bacimo oko na Twitter kad ono sve živo zuji o nekom novom iPhone OS-u. Pa možeš nam reći koju je riječ o tome? uh pa dakle, mm, radi se o iPhone, o četvrtoj inačici uh, operativnog sustava za iPhone, iPod Touch i iPad. Uh, iPhone OS, odnosno iOS 4, kao što su ga preimenovali nedavno, ovaj, a on je u stvari u stvari radi se o, evolucijskom, evolucijskom odmaku od e, prethodnih verzija. Dakle, Apple sve što radi uvijek voli raditi stvari postepeno, dakle ne, ne, ne probijat, odnosno ne raditi velike kvantum, kvantum lipove, iako se voli tako ovaj, marketirati. Uh, iPhone OS je do sada, iPhone S četvorka koji je predstavljen nedavno i pušten, ja mislim, početkom tjedna dakle početkom tjedna je pušten kroz e, iTunes i u stvari do sad naj, naj, najzreliji um, update do sada, mislim što je logično, ovaj, predstavio neke stvari koje su, koje su onako željno iščekivane već da ne kažem godinama kod iPhone korisnika i svih ostalih u svijetu. Ono što će se svim non iPhone, dakle ne iPhone ljudima koji slušaju ovaj podcast biti zanimljivo je, je da je iPhone um, de facto dobio uh, mogućnost multitaskinga uh, u ovoj novoj inačici. Uh, e sad, što ne znači da iPhone ne može vrtiti um, u pozadini neke mm, aplikacije, jer on u stvari, iPhone OS je u stvari derivacija um, Unix sistema, jednog od Unix sistema ovaj OpenBSD-a, FreeBSD-a, pardon, ovaj, nego je Apple u, svojim prijašnjim inačicama ograničio mogućnost um, pokretanje više aplikacija istovremeno. Dakle, niste mogli u isto vrijeme surfati i četati s nekim na, na ne znam, neki instant messenger ili tako nešto, što su oni opravdavali dakle, procesorskom snagom, ramom, baterijom i tako dalje. Ovaj, dok su sada dakle, predstavili hrpu novosti, između ostalog i dakle, multitasking kao takav. Multitasking je de facto naj, najveća novost u, u, u, cijeloj stvari i ovdje je baš određen na, na, na taj način da, da pazi da, dakle, da u obzir uzima i trajanje baterije, odnosno jako loše trajanje baterije kod svih smartfonova, ovaj, da pazi na, na, na neki user experience, odnosno da korisnik koji nije baš vičan, dakle osim tehnofrikova, odnosno baš geekova, niko neće skužiti da to nije pravi multitasking pod navodnicima, dakle da nema neki core servis koji se vrti u pozadini pa javlja nešto. Ovaj. Um, oni su, malo, malo da uđemo u dubinu, oni su taj multitasking podijeli u nekoliko, u nekoliko segmenata, odnosno u nekoliko vrsta, Um, tako da aplikacije koje koriste jednu od tih, jednu od tih funkcionalnosti mogu se vrtiti uh, e, od ozada. to su audio, dakle recimo streaming glazbe u pozadini, tipa ne znam, želite slušati neki podcast koji se streama s neta ili neki e, internet radio, pustite ga, svičate u, ne znam, u SMS aplikaciju ili na mail i tako dalje, on se vrti, vrti u pozadini dalje. S druge strane, location, dakle, konstantno šeranje lokacije, bez obzira gdje se, gdje se, gdje se nalazili, što prije nije bilo moguće, odnosno bilo je moguće, ali ne korištenjem GPS čipa, nego Skyhookom, odnosno preko Wi-Fi-a. treća opcija je Voice over IP. to je nešto što su onako napravili popriličan odmak od od ranih verzija jer prije nije bilo moguće vrtiti voice over IP aplikacije preko, preko Um, ne samo u poziv, nego preko 3G uopće. Ovaj, ovdje su sad uveli recimo da aplikacije poput Skype-a mogu cijelo vrijeme biti u backgroundu uh, onako pauzirane i čekati na dolazne pozive, poruke ili tako nešto, ovaj, dakle takvog tipa. Dakle, dođe poziv, pop-up iskoči, obavijesti vas da imate dolazni poziv, javite se i tako dalje. Ovaj, s druge strane, oni su to riješili na, na, na eh, par, ako, ako mogu primijetiti, na inteligentniji način nego, nego ehm, dakle nego ostali operativni sistemi bez obzira na, na, na samu tehniku jer, jer ne radi se u stvari o eh, konstantnom polu dakle aplikacije koje je background, odnosno servis koji je u backgroundu koji mora ići zajedno sa aplikacijom, ne pinga server, odnosno ne sluša cijelo vrijeme, nego je suspendirana i treći server, odnosno treći server, nju obavještava kada se neki event desio, dakle da se nešto desilo, što u, konačnici poprilično štedi bateriju. Tako da um, to bi bilo nešto ono ukratko što se tiče multitaskinga i, i no, ovih novih stvari. Ove ostale stvari, dakle ostale novosti se uglavnom tiču kozmetike, um, tipa ne znam, a, spremanje aplikacija u foldere, wallpaper background i tako dalje i tako dalje. Isto sam vidio na Twitteru uh ekipa koja baš nije ljubitelj iphone kao iPhone je napokon dobio multitasking koji postoji od 50-ih. Napokon ima foldere koje postoje vjerojatno još isto Dugo, dugo. <laughs> da. Ovaj, ali opet, tu je, je druga jedna stvar u, u, igri. A, jedna od posljedica multitaskinga koji postoji od, ne znam, Windows Mobila, odnosno Windows CA od pradavnih dana je što on poprilično poguban za bateriju. Jer neki servis je konstantno u pozadini i konstantno nešto radi. Da, bilo, bilo da se radi, bilo da šalju mm, lokaciju trenutno na neki udaljen server, bilo da osluškuje podatke negdje Uh, uh, koji dolaze negdje, negdje izvana o, ovaj, i konstantno troši bateriju. Android koji se uzima kao pandan, odnosno antipod uh, iPhone OS-u je doživljao upravo posljedice tog multitaskinga da baterija zaista ako se ne pazi i ako se ne koristi task, switch, task management aplikacija i bije se neaktivni, neaktivni proces jedva izdrži jedan dan. Ovaj, I to je, mislim, čelni, čelni ljudi Google su i sami rekli da im je to jedna od, jedna od e, glavnih boljki Android sustava na kojem rade, na čim poboljšanju rade ono intenzivno. Jer e, de facto ako vam je neka aplikacija ostala u backgroundu upaljena, e, baterija može nestati u roku od 4 do 5 sati. Što je stvarno ono neprihvatljivo. To je uvijek problem sa ovakvim malim uređajima, s malim baterijama. Puno ti hvala na ovom kratkom ali sadržajnom pregledu novosti na iOS-u 4. Htio bih spomenuti da je, mislim, danas prvi dan kad se e, iPhone 4 može kupiti u Europi. I znamo da već neki ljudi čekaju u redovima, možda su čak već i sad već prilično kasno, vjerojatno su se već i dočepali svog iPhone 4. Tako da, eto, uskoro se nadamo i podcast o tome snimiti. Ja se isto nadam. Također jedna od zanimljivosti za ovaj podcast je da je u potpunosti dogovoren preko Twittera i skype Već dvije godine snimam podcaste i obično se dogovaram preko maila, ali eto ti si bio stvarno promptan na Twitteru, nije bilo nikakve potrebe za prelazak na drugi način komunikacije. To je jedna od ljepota multitaskinga na iPhone. <laughs> Pošto na Twitteru, ja ga instant vidim i uh, ne stvarno ono, stvarno sam bio iznenađen, mislio sam da ono, naš, da imaš stvar, stalno upaljen Twitter klijent. E, također, jedna od stvari koju smo možda zaboravili spomenuti je da iOS 4 nije isti za modele 3GS i 3G iphone ne, samo za, ne samo za 3GS, e, postoji više, e, više različitih verzija. Recimo, prva generacija iPhone-a uopće nije podržana, dakle ne, ne može se ovaj um, staviti na, na prvu generaciju iPhone-a, na, na iPhone 5, dakle koja je druga generacija, on ne podržava multitasking i ne podržava neke od opcija kao što su, ne znam, mijenjanje foldera i, tako neke beznačajne stvari, dok je 3G i 4G, odnosno 3GS i iPhone 4 imaju puni opseg. Poanta u tome je da Apple praktički prisiljava sve korisnike starijih uređaja da pređu, odnosno da kupe novi, a, i tako što su im limitirali praktički funkcionalnosti bez nekog pretjeranog um, pretjerane, um, neću reći svrhe, nego bez pretjeranog obrazloženja. Apple voli tako rušiti mostove. Da, da, da. Luka, gdje te možemo naći na internetu u slučaju da ljudi, već se spomenuo mekorisnik.com i jasno i glasno, u slučaju da ljudi imaju pitanja. Slobodno na Twitter, at Beller, e ovaj, tu, tu sam više manje svaki dan. Mene možete naći na željkofilipin.com i također sam Željko Filipin na Twitteru. Hvala Luka na ovom sadržanom razgovoru. Nadam se da će uskoro ovakvih e, podcasta biti i na me korisniku. Ja se iskreno nadam. I ja se isto iskreno nadam da će e, u Hrvatskoj biti, da će potaknuti ljude da malo više snimaju audio, video, bilo kakve podcastove. Hvala što ste slušali Vidi podcast koji koristi Creative Commons licencu. Detalje možete naći na vidipodcast.com. Tamo možete ostaviti komentar i naći linkove na stvari o kojima smo pričali danas. Luka, hvala još jednom i nadam se eto da se i vidimo uskoro. Isto tako. Pozdrav!